Frantziako lege biltzarriko uteskundeak ekeinean eh, iraganen dira eta ekeinaren amekan lehen itzulia. Bigarren hainbeste ipar euskal eriko hiru boska guneetan autagaiak orkesten dituzte, Europa Ekologia Berdeak, laugarren boska ere moan Veronik Zenoni, Xibrotagaren ordezkoa zira aliz lehiziak ezaguron Bai, egun hon. Frantziako presidente hauteskundek markatuko dute hain txegur dinamika, legebiltzareko hauteskunde horietan, eta Janik Jado hautatua izan zen barneko primarioen bidez, berden koloreak defendiatzeko, nola doa alderdia gaur egun? Be, alderdia, bon, dakizuen bezala, pixka bat... Eh, murriztua zen, eh? akitua, behaz eh, lan egiten dugu berriz pizteko. Eh, eta eta erre usituko dugu, eh? baina mm. denbora beharko zauku. Uh, ez da gaizki, ez da mm. gaizki gauzak... Ikusten ditugu klarki, eh, badakigu pizu tipia dugula momentuko, baina berriz, uh, berriz pizten ari gira. Eta zertaik pasten da berpiste hori? Berpiste hori, eh, eh, gure, gure ideia nagusien inguruan berriz, berriz konzentratzea, uh, Eta, eta konfiantza izaitea uh, gure artian, eta hori bat dugu, eh? Uh, izan dira kataskak, galdu ditugu uh, kide batzu, batzu bat ere, uh, etzauku dolutu ikustea joaitea, eh? <laughs> garbitu du pizkabat ingurumena, Eh, beste bat eh, dolutu zauku konfiantza handia bai ginuen bere baitan, baina hola da, onartu dugu eta eta segitzen dugu. Aipatzen eh, ditugu lehenik presidenziarako hauteskundeak, bosteun izen pedura behar ditu, Janik Jadok, bilketa bat zertan dena? Eh, ez, ez dakit susen, badakit eh, gu ari girela eh, izenpedura seka, zenta eta hor dei bat egiten dut hauzaperz uh, uh, guzier, uste dut behar dela zinez ekologista bat hauteskunde horietan, eh, beste guziak hasten dira guai, eh, ekologiaz mintzatzen, eh, eta huri zinez gauza ona da, eta agian egun batez ez da ekologista beharrik izanen ber uh, hauteskunde horietan, eta bestetan ere, baina momentuko guk ikusten dugu ekologia aipatzen dutela bakarrik hauteskunde garaiuetan, eta hortaik kanpo uh, ez dela ono gauza hondik pasatzen. Beaz, pentsatzen dugu behar dela ekologista bat hauteskunde horietan, eta jotako dei bat egiten dut dener, eman otoi, izen batzu, e, ez dugu galde egiten beretzat bozkatzea hauteskundeetan, baina permititzea parte dezan hauteskunde mm. horietan. Hmm. Ah, Ipatzuzu, ekologista eh, bilakatu berriak edo bederen hauteskunde demoran aipatzen dutenak, sozialisten primarioak dira, memente untan. Beno amo agertzen da bi itzulien arteko garaiuntan favorito bezala. Puntua mankomun hainitzala ere, jadota amonen artean, ez da elkartze bat asmatzen ala? Bon, e, guk atxikitzen dugu gure hautagaia. Bai, e, programetan beti, beti atzemaiten dira. Uh, gero, uh, hauten skundetaik landa, zer bilakatuko da programa ekologista hori. Zenta amon partido baten hautagaia da, badakigu zer katazkak diren partido hori hortan, gurian bezain bat, erraiteko, eta zer bilakatuko da gero ikusi ditugu eh, jadanik eh, akordio batzu eginak eh, eh, bi ikus molde ahas desberdinen artean eta pentsatzen dugu bere partidoaren beharra ukanen diela gero pasatzen bada eta behar ba, ekologia galduko dela pixka bat. Hmm. Beraz, kon... atxikitzen dugu gure bai, bat agai. Ez da kontra bat, sozialistekin aliantza bat eh, baztertzea, eta memento berean, e, zua dibidez akitania berrian e, gobernatzen ari zira, sozialistekin. Ez da kontra erran bat, hor? Bai, ez da arras gauza bera, Eh, Eskoalde baten uh, gobernatzea edo frantziaren gobernatzea. Eh, guk egin ditugu harremanak pundu beretzi batzuren gainean, eta jakinez zer diren gure desberdintasunak, eta segitzen dute gure desberdintasunek, eta eta egoiten gira zinez behatzen duetugu urbiletik horiek. Pentsatzen dugu, sobera desberdintasun badela jalare eh, Frantzia mailan eh, gobernatzeko. Hmm. Eta diputatu bozendako, ere beraz, horre sozialistekin eh, aliantzak ahunt baztertuak diputatu bozendako? Bai, bai, bai, bakarrik abian gira. Uh, uh, erraiten nuen uh, bezala ostean, kontzentratzen gira gure, gure mm, gure nola eganen dut eh, lan lehenaren inguruan, eh, ekologiaren ingurian, behaz, eh, bai, bakarrik bagoaz. Eta sus, lan egiteko. Bakarrik egan nahi du, abertzaleikin ere, ez dela deus eginen? Uh, ez, uh, uh, ez da deus eginen abertzaleikin. Ara, uh, behar dugu konzentratu gure partidoak, eh, gure partidoa ari da berriz pizten, gaizki izan da ari da berriz pizten, eta horren inguruan ari gira denak. Elduden primaderan, Frantziako lehendakaritzako bozen ondotik legibiltzarekoak iraganen dira, Europ Ekologi Lever Alderdiak bere hautagaien berri eman du, laugarren boska ere moan, ordezko bezala orkestuko da Alice Leiziak ezar berde entzat. Alice Leiziak ezar, ostegununtako gomitago izberin. Sofi Bussier, 6 garrenean, Tibo Patiaz, 5 garrenean, eta Veronik Zenoni, 4 dira zuen autagaiak lehiziak ezar, Fronte Nazionalaren eh, igaitea Euskal Herrian ere senditzen da azken eh, denboretan, François Fillonen leho politikoko autagaiak ere izanen dira hiru ere muetan, nola kontratzen dituz, nola kontratu gogo dituzue indahoriak? Uh, eh, nola kontratu gogo, bon, lehenik uh, nahi nuke ejan, guk fronte nazionala gurekin dugu uh, guai eskualdean, eta eta bizitzen ditugu gauza zinez eh, bortitzak. Badakigu fronte nazionalaren alde bozkatzen dutenak bere ziki hemen, eh? eh ez eh, problema bere zirik uh, imigrazionearekin eta beste, bozkatzen dutela ez baitute gehiago konfiantzaik bestetan. Ebe, nahi nuke ejan horiek guzier, entzutea zer erraiten duten eskualdean fronte nazionalekoek. Jajiturik geldi litaizkete eta geldi litaizkete fronte nazionalaren alde bozkatzen. Zinez, gauza, bortitzak Zeren inguruan gauza bortitzak, bortitzak? Eh, zeren inguruan jasismoa, eh, eh, uh, uh, jasismoa menea zinez hutsa eta gaiztoa uh, ez dutelaik deuz leporatzeko nehoji uh, atxik erraiten dituzte gauza batzu ezin entzunak. Hmm. Eta behar da jakin zer, partido horrek hori diela kareatzen, eh? bere haute bidez. Hmm. Et, euh, Gero nola kontra uh, zinez euh, euh, ez dakit nola, nola duan behar den kontra. Gu segitzen dugu gure ideien defenditzen. gero badugu arazo bat, eh, uh, prentsa nazionalak aipatzen ditu beti berak. Uh, kasu egiten baduzu, ez duzu ardura entzuten Janik Jadoren izena, eh? biziki guti mm -hmm. entzuten da, zendako bera bestiak baino gutiago, belanson beti aipatzen dutelaik, hori ez dakigu bainan hola da, eta horren kontra joaitia biziki zaila da, eh? Hala, hasteko guk emaiten dauzu goizuntan itzaz, zuen programan, ideia nagusiak, gantzuz, zein izanen dira? betiko ideia bat, aspaldian defenditzen duguna, energia berriztagarriak bultzatzea, eta uh, eta e, etxeak eh, isolatzea eta beste, baina ez nola nahi, uh, badira programa batzue, jadanik uh, abian direnak, baina uh, enpretsa handi batzurekin eta beste, guk nahi dugu hori egin entrepresa tipi eta ofizialen bidez, zenta hola eginez. Ebe atxikitzen dugu ekonomia gure herrietan, hori biziki Hori biziki-biziki importanta da eh, bereziki eh, baxekian hemen bezala bultzatzen alda ekonomia zinez horren bidez. Gero horren pagatzeko, hainitz diru baita biztan dena eta jendek espaitute eh, beti behar den dirua bereziki eh, bere eh, etxen, etxen jabe direnak, eh? ez dira denak aberatsak, horren dako behar da hainitz diru, be tatsa bat pagarazi aipatia izan den bezala hainitz aldiz, baina gibelka joan gira Eh, batzuren eh, aintzinean, Tatsa bat pagazi eh, Frantzia trebesatzen duten er, beren kamionekin, egiten da beste, beste batzutan, eh, suizan denek uh, treinetan emaiten dituzte beren kamionak, ez tatsaren ez pagatzeko soberakario baita. Behar dira holako, Holako gauzak egin eta ez beti gibelatu uh, uh, gora mintzo diren haintzinean. Uh, baduzulaik, uh, baduzulaik karrikan ez dakitzen bat ehun mila jende adibidez uh, laneko um, lege horren uh, kontra ez dira entzuten. Eta eh, batzuk esatzen baitira eh, eta, eta suia emaiten, uh, ebe hor entzuten dira eta ez dira zigortzen. Berdira gauza horiek kanbiatu. Mm. Eh, Aliz Leizia Gezar, eh, azken demoretan hainitz entzuten den gai bat, ahanda unibertsalarena da, sozialisten primarioetan hainitz aipatu dena, Europa ekologia berdek ere defendiatzen dute, eh, proposamen hori egin nahi baita, diru zama bera emaitea, erritar guziak, izan aberats, izan pobre, denek emaitea zama bera, hori eh, ez da utopikoa. Uh, bon, eh, nik anitz eh, gogoeta gogueta egin ditut, eh? Horren eh, hortan zenta eskualdean ukandugu uh, gogueta hori. Uh, ez dut hono ideia finkorik, eh? Baina erraiten aldauzut zer nahi eta bere kontrarua erraiten dela. Eta uh, hortan da zinez komplikatia jendentzat urertzean nola pasatzena alden ez da aski, aski estudio eginik ono jogen inguruan. Baina, uh, posibilitate bat bada, emaiten bat duzu dener gauza bera, eta gero abere txer, Uh, eh, hartzen berriz eh, zergei, uh, zergeien bidez, baina hortako behar da lan bat ere man, ies fiskalaren kontra, uh, egiazko lan bat. Hara, eh, segitzen badute eh, zergeik ez pagatzen, e, segur da ez dela posible. <laughs> Ez dugu dirua emanen aberatzer. Mhm. Baina hori da molde bat dener emanez stigmatizazioik ez egitea, zenta badakigu erreza adibidez, e, dretsua dutenetaik e, eren batek ez duela galde giten. Uste dugu profitatzen dutela erreza, uh, errezaren, eh, errezarekin bainan, Uh, ez da errez, errezarekin bizitzea eta ez da errez erraitea ni errezarekin bizinaiz. Hortako dener emaiten badugu, eh, adibidez uh, bikote batzutan uh, nun emaztea gaizkiden eta ezin duen uh, etxitik joan bere senarrak baitu uh, biziarazten kakotxean artian, eh, emazteak ez du deuz egiten, etxian badakigun bezala ebe ezin du etxetik joan, ezin du joan. Ebe, uh, hola, baluke, baluke berak ere zerbait uh, bizitzeko, uh, etxetik joaiteko manera eman, eman dezakena. Ara, bo, etxen batzu eh, hartzen ditut, badira hainitz, hainitz gauza eh, gai hortan, eta ez da ono aski sakondia. Bai, horren bat baino gehiago behar ginuke horren aipatzeko. Uh, aize. Zueka, gogoeta bat eh, proposatzen duzue. E, bestalde, zure reakzioa, nahi nuke, hortaz, Euskal Elkargoaren lehen bilkuran, jean etxe Etxegaraik, beraz presidente berriak, transizio ekologikoa politika publiko guziak gidatu behar dituen gaia dela, errandu. Zer diuzu hitz horietaz? Ah, Ent, entzun dituzu? <laughs> Posten nau. <laughs> E, ez, ez ditut entzun, baina uh, uh, ebeara. Uh, pentsatzen dut zinez uh, arrazoin duela eta guk segituko dugu hortan. Hmm. Euskal Elkargo hortan, berden eh, likua garantizatua da, edo hor ez da, hainitz eh, berde edo alderdikorik ageri kontseilu Ez, hara, ez, ez, da, ez da izanen eta eh, halare sustengatu dugu eh, elkargo hori baginakin ez ginuela haute edo biziki guti ukanen eta halare sustengatu dugu. Gero, be, guri da guai eh, herrietan uh, izaitea eta, eta guri eta zuek ere bozkatzea biztan dena. <laughs> Ara, hoitaraziko dugu, beraz, Sofi Bixiak aurkezten dela seigarren boska ere moan, Tibo Patiaz bosgarrenean, eta Veronik Zenoni laugarrenean, aliz lehizek ezak zu Veronik Zenoniren uh, ordezkoa zira, gurekin izanik, goizuntan, eta bestaldi bat arte. Mileskak zuri, adio.